како што кажавме, започнуваме со почетните стихови кои што ни се наоѓаат, а се и многу добро познати на сите нас. Битие, трета глава, значи прва Мојсеева, трета глава, ќе читаме од први до шести стих. Трета глава. Змијата беше полукава од сите полски животни што Господ Бог ги направи. Таа рече на жената, вистина ли дека Бог рекол, нека јадете од но дрво во градината? Жената рече на змијата, смееме да јадеме плод од дрвото во градината. Само за плодот на дрвото што е среде градината, Бог рече не јадете од него. И не допирајте го, за да не умрете. А змијата рече на жената, навистина не ке умрете. Туку Бог знае дека во оној ден, која ќе јадете од него, ќе се отворат очите и вие ќе бидете како Бога, распознавајќи го доброто и злото. Жената виде дека дрвото е добро за јадење, пријатно за очите и дрво пожелно за да се постане мудар, набра од неговиот плод и го јаде му даде на својот маж кој беше со неја, па и тој јадеше. Нема да се задржува многу на овие стихови, туку ги читаме за да покажеме дека гревот навлегол на оваа наша планета на кој начин? Преку попуштање на апетитот. Знаете, силата на апетитот, односно силата на гладот, може да биде страшна. Во овој случај Адам и Ева не биле гладни. Мислам, ние тие биле задоволени со се, ама знаете, еве, земете пример, ќе отидете во некој од овие супермаркети, да, кои што све поеки ги има и све се поголеми и од пиле млеко уште внатре, може да се најде, и се имате на ум да купите тоа, тоа, тоа и тоа. Ке влезете и излегувате со што вам кола ви треба. Приколица. Значи, купувате многу работи кои што Тоа ама, тоа силата на апетитот е неверојатна. Еве ќе видиме преку еден пример во Битие 25 глава. Овој пример ни е на сите нас добро познат. 25 глава Битие. Како Исав го изгубил своето првородство. Еден ден јако вареше јадење, Исав дојде од полето, значи 29 стих, 25 глава. Од полето дојде гладен. Исав му рече на Јакова, дај ми да јадам од црвеното варило, зашто сум гладен. Зато му името е едно. А Јаков одговори, отстапи ми го првим своето првородство. Исав рече, еве ме рече си на умирање, па зашто ми е првородството? Кој умрел од тоа што испуштила еден оброд, да ја прашам? А често пати знаеме да кажеме, нели, е, ќе се случи некоја ситуација, и доаѓаме дома, не знам, не сме јаделе 6-7-8 саати, ќе речеме, леле, мамо, леле, мажу, умирам од глад. Дај да видам што има за јадење. Ете силата на гладот. Оди до таму да Исав не ни размислувал за правородството, кое што имало многу значи, привилегии, па и она најголемата, значи, преку тие треба да дојде Исус, Месијата треба да се појави. како првородените. Јаков продолжи, за заколни ми се првин. Ој, не е проблем и да се заколни. <laughs> Само да јаде. Тој му се заколни и така му, продаде, му го продаде на Јакова своето првородство. Му го продаде за една чинија, значи едно варило од леќа подосна глава. Јадеше и пиеше, па се крена и се отиде таму последниот стих од таа глава. И така Исав го презре своето првородство. Заради што? Не можел да го да се воздржа, значи, да ја, да ја заузда гладта, апетитот. Излез 16 глава. Еве ги сега израелците во пустината. Колку пати се жалеле, нема ова, нема она, Од првиот стих потоа тргнаа од Елим и Сета, израелска заедница дојде во пустината Син, што е меѓу Елим и Синај. Во 15-тиот ден на вториот месец по излезот на египетската земја, значи вториот месец од како излегли од египетската земја, тие веќе се незадоволни. Целата израелска заедница почна да мрмори во пустината против Мојсе и Јарона. Ох, да изумревме од господовата рака покрај грнците со месо. Значи, се извинувам, овде изобрихме господата рака во египетската да земја, кога седевме покрај грнци со месо, јадевме леп до наситка. Им рекуа, не изведовте во оваа пустина, за да изумреме од глад цело ова мноштво. Значи». Умрели ли од глад? Бог им обезбедува храна и вода секој дневно. Ама изумрели од нешто друго. Овде, од овие два-три примери, видовме каква е силата на гладот во негативна смисла, меѓуто е да видиме Данијелу како се држи. Значи, Данијел, отвараме во книгата на пророк Данијел, во првата глава. Се подсетиме на овој добар познат настан. Пети стих, значи прва книга, е книга на пророк Данијел, прва глава. Царот им одреди дневно следување од царските јадења и од виното од својот стол Значи, од царскиот стол, јадење, пиење, се што треба. Во изобилие, нормално, царски стол како може да биде. Нека ги воспитуваат три години, а потоа ќе стојат пред царот. Значи, три годишен, три годишно воспитување со одреден значи, начин на исхрана. И што се случува потоа? Осми стих Данијел одлучи во срцето дека нема да се оскверни со царските јадења и со виното од неговиот стол, па го замоли дворскиот старешина да го поштеди, та да не се оскверен. 11 стик тогаш Данијал му рече на чуварот, кога старешината на прво на придворниците им го беше одредил на Данијала, Ананија, Мисаила и Азарија, те молам, обиди се со своите слуги 10 дни, значи само 10 дена, нека ни даваат зеленчук за јадење и вода за пиење. Че значи не ни треба царскиот стол тогаш ќе видиш какви ќе бидеме ние и какви ќе бидат момчињата кои ќе јадат од царските, царските јадења, па направи со своите слуги според она што ќе видиш. И тој се согласи. 17 стих На овие четири момчиња Бог им даде знаење и разбирање на сите книги и мудрости. Данијел ги разбираше виденијата и соништата. И тие беа, не прочитавме, ама од 10 дена 15 стих, тие беа полубави, и позгоени отколку момчињата кои јаде од царските јаде. Гледаме предноста, огромната предност кога значи, знаете да го зауздате тој апетит, таа сила на апетитот, на гладот. Помудар, и тоа толку мудар, што, знаеме во втората глава, сонот на Навуходоносор не можел да се најде никој да го протолкува, освен тане. А во петата глава, кај што го имаме Валтазар, другиот цар, нели кога жената негова му вика, повикај го Даниел, зар не се секјаваш е татко на Вукудоносор, че значи само он можеше да му го протолкува сонот, и што му вели тамо во, значи, пета глава, 11 стих, во твоето царство, 5.11. Во твоето царство има човек во кого е духот на светиот Бог. Уште во времето на твојот татко се најде во него светлина, разум и мудрост слична на мудроста на боговите што постигнал Данил, Данил, зато што со Божја помош можел да, значи, да го заузда апетитот. Сега гледаме, првиот тест на нашите прародите Адам и Ева бил во апетитот. Гледаме кај Данијел, на почетокот од својата служба, од неговото воздигање, така да кажам, Бог го воздигнал, бил повторно апетитот, упрашање. Што било кај Исуса? како Исус се подготвил за својата мисија. Ке отвориме во Мате 4 глава, познатата глава, каде што Духот го води во пустината за да биде искушан. И што прави тамо Исус? И откако постеше 40 дни и 40 ноки, најпосле огладне. И гјавол му доаѓа, а аз годна прилика сега е гладен. Знаете, тоа е природен нагон, првиот, нај, најсилниот нагон на човекот е да обстане. Значи, да, да, да се прехрани, да, на тој начин обстанува. И му иде, замислете си, 40 дена, 40 ноки. Ништо во уста. Искушувачот му пристапи и рече, ако си Божи син, каже овие камене да станат лебови. А тој одговори и рече, на ова ќе се навратиме малку подосна. Напишано е човекот, не ке живее само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Ете интересна работа. Исус изражал 40 дена, 40 ноки, огладнел, нормално е, да огладнеш, мислам. Ние едва издржуваме, ако речеме, ајде ке постиме 24 часа, не можеме да издржуваме. <clears throat> Значи, како ја започнал Исус својата мисија? Како се подготвил за својата мисија? Со пост воздржување. Значи, јас би апелирал и би кажал дека покрај молитвата, која што е ова што не е Бог, значи Светиот Дух не потикна да се молиме, е многу добар чекор, меѓутоа треба тука да се претичи и постот. Ке видиме како може да се договориме околу тоа. Еве ке видиме зошто. Која е причината за да постиме? Може да наброиме повеќе причини од она најбаналната, ме позава, линија. Има една единствена причина, ќе, ќе спомнеме и други, ама, ама се се сведува на ова, и сега може ќе виде чудно, ама ке ќе почекате да завршам со, со темата, па ќе сватите. Постиме со единствена причина, за да огладнеме. Е сега, Значи, јас реков да сочекаме, подосна ќе, ќе видиме и што, што сакам да кажам со ова. Постиме за да огладнеме. Сега, не мислам јас на, знаете, се случува, ја не знам колку пати сте постеле некојаш во животот, ама јас секам на почеток, од кога ете, ме учиа, знаете, треба и да постиш, и, и ќе земам да постам и, абе ги гледам минутите буквално. Која ќе заврши, значи, тие 24 часа или не знам како сме се договориле, И точно е, постот го постигнал ефектот, сум огладнел и после кога ќе му седнам и нема крај. Ке видиме, ке видиме што сакам да кажам. Да, да надокнадите. Дотвориме во проповедник 6.7. Се овој дел е многу интересен и внимателно следите го. Пословици, односно проповедник 6.7. Проповедник 6.7. Човекот се труди Чи работи, само за да јаде. А неговата душа никојаш не се наситува. И да ви кажам, кога ќе ја погледнеме ситуацијата во Македонија, па баш буквално е така. Работите само за да јадете. Нема, нема за ништо друго. Не останува се во таа една смисла кажано. Меѓутоа, факт е дека, спомнавме, најсилниот највон на човекот е обстанокот. Значи да преживее со тоа што едноставно ќе јаде. Точно дека така се грижиме и за куќа, и за дом, или сметки, еден куп имаме и сето тоа, па кредити, па не знам што, се не. Меѓутоа, прво и основно е ова. Човекот се труди, работи само за да јаде, а неговата душа никојаш не се наситува. Пак не е наситува. Од друга страна има еден стих, не знам, сега не стекам кај беше, ама вика, кој, кој не работи, не треба ни да јаде. Секи видиме како ќе го поврземе овој стих со денешницата. Ни живееме во последното време. Те слушнале за цитатот дека здравствената реформа е десна рака на третата ангелска вест. Сигурно се слушнале. Здравствената реформа е десна рака, знаете што значи самиот израз, десна рака на третата ангелска вест. Таа здравствена реформа опфаќа меѓу другото, значи не само што треба да јадеш, што не треба да јадеш, но и Значи, контрола врз апетитот, врз гладта. Ако така можеме да кажеме. Е, сега, ајде да се подсетиме да видиме која беше третата ангелска вест. Откровение 14. Кој стих? 9. Третата ангелска вест. Конкретно третата ангелска вест. Што беше? И друг трет ангел дојде по него, велејки со силен глас. Ако некој му се поклони на зверот и на неговиот лик и прими ознака на своето чело, значи жик,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 нема да може да добие работа оној кој што го нема животот со други збори. А оној кој што не работи, што ќе се случи? <laughs> може да умре од глад. Видите сега, интересно е, Бог сака да не научи за ова време да можеме, нормално, не самите ние не можеме со Божја помош, ама да не научи да го совладаме апетитот, затоа што кога ќе дојде тоа време, која ќе не притиснат, мора да работиш може. Денеска паѓаме, денеска идеме во сабота, работиме, денеска паѓаме кога, ете, не знам, може би само за некоја сметка таму што не платено, па сега заработиме некој динар повеќе. А камо ли тогаш, ние не, уште не, не знаеме какви страшни времења идат, каква целосна контрола ќе имаат тие центри на моќ, како што ги кажуваат на ТВ, И нема да можеш, значи, не можеш ни да купиш, ни да продадеш ако немаш пари, ако немаш работа. А тоа се тие, значи, ке можат да, да живеат, да работат, е само кои што ги имат живот на зверот. Е, добро, много добра поента е, ако нели, темата не ми оди во тој правец, меѓутоа, еве, зошто е значајно, она што Елен Вајд го кажува, да се има секој, по некоја нива, 2-3 декара, тамо колку кажува, за да може да живее. А што правиме со оние во големите градови? Со оние со во големите градови. <clears throat> Полека. Полека. Што правиме ако нема што да јадеш? А не си научен да го воздржуваш својот апетит, својата глад. Нема супермаркет тогаш, не ти помага. Кидеш, ке крадеш, ке обиваш, што ќе правиш? Може само да гледаш и полни <laughs> очи празна уста, како вика. Да. Значи, апетитот, самата Елен се каже дека е огромен проблем, последно време, мнозина ќе испопајаат. Зато Бог сака да не научи на пост. Ќе видиме каква глад сака Бог да произведе преку постот. Силата која што го контролира апетитот, ќе ја потврди пропаста на илјадници, кои доколку беа победници во тоа искушение, внимавайте, доколку беа победници во тоа искушение, би можеле да стекнат морална сила, со чија помош би извојувале победа над секое друго сатанско искушение. А гјаволот токму го користи тој природен нагон на глад за да не бутне. Ако тука победите, вели Елен Вајт, со Божја помош повторно, но да не нагласно, тоа е толку јасно, тогаш може да се совладате секој друго сатанско искушение. Меѓутоа, оние кои му робуваат на апетитот нема да успеат во усовршување на христијанскиот карактер. Постојаното човек, човеково престапување во текот на 6000 години има донесено болест, страдање и смрт како плод. Замисли си денеска, од неодамна читав на интернет, стигнавме во една ера а, на, на, на, на постојање на ова наша планета кога повеќе умираат од гојазност, отколку од глад. Неверојатно. И вели, колку повеќе се приближуваме кон крајот на времето, а ние сме на самиот крај, сатанските искушенија да му попуштиме на апетитот ќе бидат се посилни и ќе ни биде се потешко да ги победиме. Ова е чиста вистина дали тој ќе го признаем или не. Тоа е чиста вистина. Гладот има неверојатна сила. Само со Божија помош можеме да го исконтролираме и, како што видовме, на крајот многу полесно ќе поминеме, кога, знаете, ништо не е тоа што е денеска, може би некој ради тоа што не му дале сабота, слободно, па ќе добие отказ. Како ќе биде тогаш? И сега веќе да навлеземе во еден дел кој што е мене ми е посебно интересен, која се тоа го проучавав, ќе отвориме во Левит 16 глава. Левит 16 глава, зашто зборува Левит 16 глава? За Јом Кипур. А ние живееме во времето на Јом Кипур. Времето кога светилиштето се чисти, времето кога се одвива судот. Како се однесувале израелците, како требало да се однесуваат? За време на Јом Кипур, 16 глава Левит, од 29 стих ќе читаме. Овој закон нека биде вечен за вас во седмиот месец на десетиот ден на месецот. Смирете ги вашите души, не вршете никаква работа, ни домородецот, ни странецот, кој е населен меѓу вас, зашто на тој ден ќе биде извршено над вас покривање на гревовите, за да бидете чисти пред Господа од сите ваши гревови. Нека ви биде тоа саботна починка, за да ги успокоите вашите души, тоа е вечен закон. Заблежуваме. Да ги смирите душите, да ги успокоите, да отпочинете. Што се е вклучено во ова? За починката мислам дека не е јасно треба да знае. Израелците испопаѓале од непослушност, од непокорност, од неверие, затоа што не можеле да влезат во таа Господова починка, а која што значи како што Господ се одмори од своите дела, така и вие треба да се одморите од своите дела. Тоа е веќе оно што зборуваме цело тромесече за во книгата на Галатјани. Че значи, ништо сами од себе. Тоа е ден кога се испитуваат душите. А како се испитуваат? На кој начин вие еве, сакате да се помирите со Бога, да, ги, да смирите својата душа со Бога, значи да, да видите дека се е окей со вас. На кој начин? Дали тука е вклучена молитвата? Секако. А дали тука е вклучен постот? И колку многу помага постот во сето тоа? Еве, да видиме дали е вклучен постот, ќе отвориме во Ездра, книгата на Ездра, тоа е 529 страна, запишав овде да не дутам по да Библијата тие малко ми се потешки за ногење, 529 од Константинов, значи. Ездра, 8 глава, Значи, 8 глава, 21 стих. Јас прогласив пост таму, покрај реката Ахава, за да се смириме пред својот Бог и за да измолиме од Него среќен пат за себе, за своите деца, за силата, за својот добиток. Еве еден спој, еден стих, кај што постот е поврзан со смирување на душата, Господа. Чи молитва и пост, испитување, знаете, Она што не треба да го правиме, а често пат се случува да го правиме, кој живееме во времето на Јон Кипур, треба да, да се испитувате самите себе си во пост во молитва, во својата клет, а не да го испитувате другиот, животот на другиот. Што често пати може да не се случи. Ние на тој начин си го губиме времето и не допренесуваме за изградба на нашиот карактер. И како што не го прочитавме последниот стих од денешната поука, ама гласеше 5.15 дека ако се гризете и јадете меѓу себе, гледате да не се истребите. Време на Јом Кипур, време кога е судот, ние треба да бидеме во пост и молитва. Да ги испитуваме нашите души, да ги смируваме душите пред Господа. Леви 23 глава, исто уште една глава од Левитската книга, кај што повторно е спомнат Јом Кипур, Значи 23 глава, 28 и 29. Никаква работа не, работ, не работите во тој ден. Пазите, видите, неработењето секако е поврзано со постот. Нели рековме, работите се трудите за да јадете. Ама кога не работите, постот таман се идат еден со друг. И не е препорашливо да човек пости, кога е на работа, е физичка работа тешка, па многу по лесно може да огладни, да, да, да едноставно падне на, на тоа нешто. Значи, а, никаква работа не работите во тој ден, зашто тој е ден на очистување, за да ве очисти вас пред Господа вашиот Бог. А секоја душа која не ке се смири во тој ден, ќе биде истребена од својот народ. А кој би работил некаква работа во тој ден, јас ќе го истребам него од неговиот народ. Имаме неработење, починка, молитва, пост, пост. Тоа е времето во кое што ние живееме. Тоа треба да биде стил на, на, на, на, на нашиот живот. Исаја 58 глава. Сеја веќе посебно интересно. Трети стих. Зошто постиме ако ти не гледаш? Велат на Господа. Зошто да се смируваме? Еве ги, повторно постот и смирувањето. Значи, во еден стих. Зошто да се смируваме ако ти не знаеш? А Бог вика, ете, во денот кога постите, наогете работа и на работа ги терате своите работници. Чи, значи, рековме, починка, пост, молитва, тоа оди заедно. Нема работа. Ете вие, постите за да се препирате и за да се карате и за да ги биете бедните со тупаница. Што е ово? себешност, свртен кон себе си. Постиш, а си свртен кон себе си. Да, ти треба да бидеш свртен кон себе си, кон испитување на себе си. а не, е, како што кажавме, ова повторно го потврдува она, те, она што го кажа предходно, не си, не си насочен кон други, кон себе си, себе си си испитуваш. А караниците и таквите работи настануваат причини што гледаме на другиот. И вели, не постете веке како денес, и ќе ви се чуе гласот во висината. Зар мене ми е поволја таков пост во денот кога човекот се измачува, да се наведнува главата кон земјата како трска, да се постила под себе врекиште и пепел, како што правиле, нели, фарисеите. Сакаш ли ти тоа да го наречеш пост и ден угоден на Господа? И сега кажува, како И што опфаќа постот? Значи, не е затвори се дома, сега јас се молам денес да кај постот. Ова е пост ми е по волјата, да ги кинеш неправедните окови, да ги развржеш врските на јаремот, да ги пуштиш на слобода угнетуваните, да ги скршиш сите окови. Ве подсетуваат ли овие стихови на нешто? Сетете се на пасусот од Исаија 61 глава од 1 до 3. Тој пасус Исус, која ќе влезе во синагогата, го чита и вели, денеска се исполни ова пророќство. Тоа се однесува на неговата служба, на неговиот живот. Тој дошол, меѓу другото, еви, да не ослободи, како што беше темата на пауката, да, го раз, да ги развржеш врските на јаремо, да ги пуштиш на слободу гнетуваните, да го поделиш својот леп со гладните, да ги воведеш под својот покрив, дали овде е свртеност кон себе, дали има себишност, тоа нема ништо од тоа. Да го облечеш оно што ќе го видиш голо, да не се криеш од оно кој е твојата крв. Десетиот стих, како му дадеш леп на гладниот, ако го наситиш угнетуваниот, твојата светлина ќе засветли во темнината и твојата темнина ќе стане како пладне. Господ ќе те води непрекратно, ќе те сити во сушни краишта. Видите, интересно. Бог ветува дека, не знам каков крај да е, не знам, значи, сушен крај, Не знам во каква ситуација сте, во тие последни дни, да, може ми нема да имаме нива или не знам што, меѓутоа, Господ ветил. Ако не друго, лепи вода. Ама дали ние се навикнуваме во денешниот начин и стил на живот на лепи вода? Или тој е апетит, кој што не можеме да го зауздаме, утре ќе посака нешто друго и ќе паднеме на испитот, ќе речеме, мрда, јас и работам, па нека ставаат и жигови. Како Исов. Ма, ја умирам од глад, бе, какво првенство? Дај ми од тоа лекета. Тоа е силата на гладот. Еве Христовата служба, Христовиот живот, на кој што сме повикани самите ние. Да се подсетиме, Матеј 4.4, што велише Исус? Кога е кушан на, првиот, на првото искушение? Не, не живее човекот само од леп, туку од она што излегува од Божијата уста. Бог, преку постот, сака да ни истренира да огладнеме, ама не за, за да се задоволиме телото, да огладнеме за духовните нешта, да огладнеме за интересот за спасението на душите, да огладнеме за проповедање на Евангелието, да огладнеме за завршување на неговото дело. Еве сега ќе видиме неколку стиха како Исус живеел. Јован 4 глава. Јован 4 глава. Ова е кај Самарјанката, се секјавате, застанал со Самарјанката, и сведочил, ја осведочил за незиниот живот, а во меѓувреме што се случува? Учениците го напуштиле, не били со него, отишле во градот таму да купат јадење. И сега се враќаат, 27 стих, тогаш дојдоа Исусовите ученици се чудеа, добро, не тоа, И 31 виот Во меѓувреме учениците го молеа Исуса, рави, јади, тоа не јадење. Но тој им рече, јас имам храна за јадење, што вие не ја знаете. Тогаш учениците зборуваа помеѓу себе, да не му донел некој јадење. Значи, веројатно, ја засетил глад, та не е гладен. Исус им рече, моја храна, мојата храна е да ја исполнувам волјата на оној кој ме прати и да го завршам неговото дело. Дали сте имале искуство Ке се зазборите со некој почете да сведочите, зборите за Бог. Ке заборавите и на глад, и на се. Ова е вистинска храна за духот, а Бог сака преку постот, преку значи, контролирање на да, тој наш апетит, преку постот да ја разбуди ваа глад, духовната глад, за проповедање, за сведочење, за ширење, на, значи, завршување на неговото дело. Ние сме повикани да го завршиме делото како што Бог го започнал. Ако не, некој друг ќе го заврши. Како ја започна, кои се првите зборови забележени од Исуса? Значи, во Библијата се мисли од неговиот, од стартот, од почетокот на неговиот живот во тело на, на земјата. Втора глава, Лука, сеќавате кога го изгубиле Марија и Јосиф, па се вратиле назад и кај го нашле? Лука 2.49, видите што им одговара Исус. Ти му велат се измачивме барајките. Барајките. Тој им рече, зашто ме баравте? Зар не знаете дека јас треба да бидам во она кое што е на мојот татко? Во кое е? Ако читаме копнеш на вековите, тука Исус почнал да сваќа, да, да, се, да, да ја гледа својата собствена улога. Да сваќа всушност кое е тоа јагне кој ги гледал јагнината што се колеле во, во храмот. Кој е неговиот, значи, кој е неговото место во Божјето дело? А сеќавате ли кој, кој се последните зборови? Се сврши. Што се сврши? Делото на мојот татко. Делото на мојот татко. Исус целосно бил посветен во делото на неговиот татко, во спасението наше. А како се подготвил за таа своја мисија? Со пост Ова, ова се показатели дека ние преку постот всушност го тренираме нашето тело. Знаете кога го измачуват наводници, измачувате телото, вие го храните духот. Значи се тренираме на некој начин, не дека е тоа За... Зашто зашто рекол Исус со пост и со молитва се истерува демони и било што, со пост и со молитва. Постот не подготвува, значи да ја добиеме она глад, духовна глад. Значи, затоа реков дека постиме со единствена причина, да гладнеме. Ала да гладнеме за духовните нешта. Јован 6 глава. Јован 6, отворите во Јован 6, 38 до 40. Знаете, јас, е момент да спомнам и тоа, ја не знам веќе, не знам колку години, може би од самиот почеток практикувам една, ако може да се каже дека тоа ми е некој најчест пост, ако можеме да наречеме некој вид пост, е, практикувам навика да, откако ке вечерам во петокот, а тоа може да биде 3, 4, 5 сата да речеме, јас не јадам се до ручекот во сабот. Заради тоа што знам дека ќе излезам на катедра и сакам умот максимално да ми е насочен на она што го зборувам, на Божите речи. Значи, не, е, една јабол, едно јаболко изедов само сега. Знаете, тоа за 15 минути отиште. И не знам сега дали вие имате таква практика, ама знаете, ако кога постите, кога не внесувате храна во желудникот, кај се кај оди крвта? А расте притисокот на крвта тука. И значи ако сме јаделе дома, уште и ни дува тука климатик и задремеме. И ништо од пораката, ништо од тоа што Бог може би го, го спремил за нас тој ден. А нормално кога, кога значи, ќе се најадете, па сега ќе отидете на богослужение и крвта е насочена на стомакот, да си ја заврши таа работа и тука е паѓа притисокот облачно. Не, ви се смрачува. Или паѓа Кога паѓа притисокот се заоблачува, нели? Може да, да се случи и дожд да заврне. <clears throat> Друга работа, не знам дали сте приметеле, ама ја насабајле, а, значи, насабајле кога ќе станам и да нешто да проучавам, тоа ми најчисто мути, најјасно ги сваќам работа. Зошто? Па немате се уште, ни, ништо немате ставено ни во стомак, ништо, ништо, тоа е умот максимално го. Е па затоа постот помага да вие се насочите на себе, на само испитување. Крвта е тука. Максимално ви, ви работи паметот. Не е чудно што некојаш во некои затвори се случува, да се случале такви ситуации, кај што многу, многу храна не им даваат. Човекот изгледнет, ама такви идеи ќе му дојдат во главата тогаш. Како прво за бегство. Второ, може и нешто друго. Значи, зашто? <laughs> Зато што тука многу, многу ништо не работи. Мислам, нешто да, ама тоа е све нешто оскудно. <clears throat> Јов 23.12 Јов 23.12 Не отстапувајте од заповедите на неговите усни. Ги чував словата на неговата уста повеќе отколку секојдневната храна. Еве го на Матеј 4.4. Не живее човекот само од од лебот, нели? Туку од она што излегува од Божјата уста, од Божјата реч. Значи, постот ни помага да огладнеме за Божјата реч, да огладнеме за проповедање, за сведочење да огладнем и за едно нешто друго, Мате пета глава. Мате пета глава, шести стих. Ова се блаженствата. Што вели шестиот стих? Блажени се кои гладуваат и жеднуваат за правда, зашто тие ќе се наситат. И еве сега, ќе заклучиме дека нема Бог да не остави како што не ги оставил израелците во пустината 40 години, кај што нема ништо. Не морале да јадат гуштери и жаби или, мислам, оно што може да се најде во пустината, туку јаделе многу добра храна и обстанале, че Бог нема да не остави да умреме, па не знам какви жигови да ставаат и не знам од работа да ве исфрлат и да немате што да јадете. Не. Ако жеднувате и гладнувате, гладувате за правда, а таа глад, рековме како може да се јави, тогаш да прочитаме Матеј 6.33. Барајте го првен Царството Божие и Неговата правда. Ако вие сте гладни за правда, ќе барате првен правда, Неговата правда, и сето друго ќе ви се додаде. Кое е се друго? Предходно што зборим? Мислете што ќе облечете, мислете што ќе јадете, остати ги тие грижи. Барете првен правдата, Ако сте гладни, значи први за духовните нешта, зарем Бог ќе ве остави да, да, не, да не ги задоволи вашите нај, необходни потреби, значи храна, облек. Ова е едно прекрасно ветување. е... Но постот, е, видовме, значи, кокаво значење има во нашиот живот, нашиот духовен живот. Да отвориме сега во Јоил и ова, да не го Иако го кажав, меѓутоа преку стихови Јоил, втора глава, тоа е 915 страна од Константинов. Втора глава Јоил, од 12 стих, понатаму ќе читаме. Видете овде имаме една молитвена група, јас ќе кажам, на целиот народ. Повика на целиот народ на молитва, како што е и ние се молиме, меѓу другото, и постот. И зошто е неговото значење толку значи, големо. Рековме од 12 стих, но и сега, Господово е Словото, вратате се кон мене со сето свое срце во пост, плач и ридање. Знаете, како да го споредам ова? Е, имаше случаеви не им даваат работници, да, во таа транзиција се случува секакви циркуси под па наводници, значи многу тажни а, моменти во животите на многу луѓе, 10, 15, 20 плати не зеле луѓето. решаваат да штрекуваат. И обично, дајте, за да ја види работодавачот или не знам што, нината сериозност што прават, штрекуваат со глад. Со глад. Бог за да ја види нашата сериозност, дека ние на вистина се молиме и сакаме да, значи тоа за тоа што се молиме, сакаме да, да го из, измолиме од Него, а не е тоа нешто формално, во 9 часот, аха, ки се титнеме и ки се молиме и тоа. Меѓу другото, овде е спомнат пост, плач, ридање. Ако читате во Езекијал, ќе видите дека тие, таквите ќе бидат запечатани, ама не со жигот, зверен, току со печатот Божи, они кои што плачат, кои што ридаат, Раскинете ги срцата, а не своите облеки. Обратете му се на Бога, вашиот Бог, зашто тој е добар и многу милостив, тој ќе се сожали на бедата. Кој знае, неке ли се нажали пак, неке ли остави благослов за себе, лебниот принос и налевниците за Господа, вашиот Бог. Свирете во рок на Сион, наредете свет пост, огласете свечен собир, соберете го народот, осветете го соборот. Соберете ги старците и децата и сите. Пост, молитва, ридање, плачење. Прво Петро 2.11, при крај сме. Прво Петро 2.11. Возлюбени ве молам, како тугинци и придоденци, да се воздржувате од телесните желби, зашто тие војуваат против душа. Духот и телото се во постојана борба, битка. Значи, или ќе го храните телото, а ќе го изгладнувате духот, или обратно, ќе го изгладнувате телото, ќе го храните духот. А што бива со Значи, рековме, блажени се оние кои што се жедни и гладни за правда. А што бива со оние кои што се сити? Лука 6 глава. Со овој ќе превршиме 6 глава. Лука 25 стих. Значи, овде вели блажени се во пета, пета глава, шести стих, мате, блажени се оние кои што се жедни и гладни за правда. Овде вели горко вам кои сте сити сега, зашто ќе гладувате. А таму што велеше? Блажени се оние кои што се гладни и жедни за правда, зашто ќе се наситат. А овде горко на оние кои што се сити сега, зашто ќе гладувате, горко вам кои се смеете сега, зашто ќе жалите и ќе плачете. Кога ве посетува овој стих? Кој е тој кој што е сит? Кој што смета дека ништо не му треба? Задоволен е со се? Тој е лаодикејецот. Лаодикејецот е тој кој што е богат во дух. Нема сиромаштво на дух, затоа што смета дека е он праведен, не му треба ништо. Е, таквиот, а ние сме оквалификувани, да кажам, значи, обшто земено временски, не само адвентистички, туку општо христијанството во светот, како една а, значи, млака црква, кај што луѓето се задоволни самите со себе. На таквиот му треба пост, зарем не, за да огладне, да свати дека не е сит, дека всушност е гладен и тоа гладен за правдата Божја Христова. Гладен е првин за спасението на својата душа треба да биде гладен, па за спасението и на другите за проповедање Евангелието, за сведочење. Значи, јас се надевам дека свативме и се уверивме дека постот треба да зазема многу значајно место, покрај молитва. Бог сака да не научи, да го зуздаме апетитот. Ако да не се наврхам на цитатот пак, што велеше Елена Вајд? Ако паднете на апетитот, ништо друго не може да победите. Ако го совладате, Божија помош, Апетитот Ако тука се воздржувате од телесни желби и страсти, тогаш се друго е многу полесно. Повторно со Божја помош. И ќе се навикнеме да утре и да не исврлат од работа, не паднеме на искушението дека ете, не знам, ќе умреме од глад. Не умираме од глад, како што никој од глад не умрел во пустината од израелците изумреле од непослушност, од неверие. И сето ова што го зборуваме нормално потребна е вера. Вера во нашиот Бог, кој што ветил, ни дал прекрасни ветувања, дека ќе не води се до крајот, ќе биде со нас, како што вика ве изведов низ пустината како детенце во, во рацете на таткото така и нас ќе не изведе и ќе се грижи за сите наши потреби. Меѓутоа ние, значи едноставно треба да ја сватиме да го сватиме значењето на здравствената реформа, значењето на постот, на откажување од тие, па дури е и од најосновниот. Знаете, баш кога се откажувате од јадење преку постот, од најосновната потреба, вие тука се тренирате и вежбате, за да совладате многу по други, мислам, други искушенија. Значи, тоа е најосновната потреба на човекот. Да јаде за да преживее на Господа слава нека му е, ние сме слаби и никакви, но тој е силниот, тој може да ни помогне во се и за да до крајот останеме верни и да не го примеме живот на зверот, печатот Божи. Слава на Бога.